monggo Mas Pecil Mas Yudo minggah panggung dados matur nuwun. Sugeng dalu Mas Pecil. Wilujeng dalu Bulimbo. Wilujeng dalu. Alhamdulillah kepangke nembis pindah niki. Bola Bali ketemu kok. Oh berarti mlipatku PC. niki teng daleme mboten pun waras tenan dereng. Sampun. Pun sehat tenan dereng. Dinpus ping 3 kula. Dinpus ping 3. Ngrasane ketemu dokter sampai telatelo aku. <laughs> Tadi sepuntene ra dirandat niki wau. Nggih. Alhamdulillah sampun Lejeng dalu. Mboten nggih. Wilujeng dalu Mas Yudo. Saya digenano saya lho, Dek. Ya apa, Pak? Iki sing ditangga. Iki apa lagi jane? Apa nih, Pak? angeng ngangang iki apa? Siki sing ditanggap ndoro bayi aku lho ki. Ya ndoro bayi aku medun lho aku. Ya tak tekokne ya. Omong ana lho. Niki sing ditangkap ya ndoro bayi napa piye? Piye? Oh, lah kuwi piye. Ya wis aku munggah. Nah kelak jenengan matur Dorobei Pak Yudo mandap. Oh. Ada masalah aku neng Dorobei gak tau melok syuting loh. Hmm, sebab gak dikontrak karo Sarimi ngoten. Ora masalahe mbiyen ngerti. Pripun? Ngerti ana Ndoro Bayi. Oh, ngertine Mas e ning Ndoro Bayi. Dijelasne lho Dik wong nanggap ben roh lho. Heeh, kok tak jelasne Pak Don itu apa kabeh-kabeh tak telepon, lek nanggap piye Pak Yudo enek, lek nanggap Ndoro Bayi Pak Yudo mboten wonten. Lah, berarti bengi iki nanggap piye? Piye mania. Wis. wis ora kena nesu. Oh, mboten. <laughs> Mboten nesu. Nggih, wong ki ben ngerti ngoten lho kan. Nggih. Iya, matur nuwun alhamdulillah Mas Percil. Nggih, teng daleme Bapak sinten niki? Bapak Agus Wahyudi. Bapak Agus diain niki niku ta? Nah, niku sing sing mriku. Lah nggih niku ta? Nggih. Kapal kula. Setahu rene mati lewat mriki. Genah ya kek pisan iki lho Pak Rono lho kuwi lho. Lah kok apal Mas durung ya, tau Ora oh, tapi kan dalane ning kene iki Bapak Agus. Bapak Agus dalu punika dalam rangka negori wit nongko. Heeh heeh. itu dalam rangka wong itu lagi lo ngata kaya ngono lo rupane wong genah ini dekorasi gede ini sak mono kaya mesti genah lagi sunatan ngamur rai gak mesti lainnya apa? biasanya dekorasi gede kan gonku malah wong kepaten lah gonmu dekorasi gede wong kepaten ini jane wong ngawi apa suge-suge orang ngono maksudnya pas sing mati terah anu kerjane dadi rias dekor ngono Oh, berarti lak mati dadi rias dekor, matine nggae rias dekor. Lah mm tukang jaranan mati nggawa diringi jaranan lho. Aglit tungklik tungklik nah. tungklik tungklik ngono wae piye kok sampean ki enek-enek. Desa kene hebat lho, Dik. Ya, warga desa kene ki gak enek sing mangan sego. Lah kok iso? Jagung kabeh. Lah kok apa? Betet iki apa pas betet, ngono iki jenenge desa lho Pak. Lah kan jenenge desa iki ora mungkin. Kan apa-apa nek jenenge desa iki kan asma kinarya Jawa to, Dik. Berarti lak ngono berarti ning kene iki ya enek. Desa sing mangkring kabeh ngono ya enek. Desa apa? Lah mampir Ini mangkring kabeh terus oh ya enek. Ya enek desa kene sing mangan suket. Lah apa? Kawedusan. Kok iso kok iso diomong. Lah apa nek nganjuk e desa ora tau ngelak. Apa lu ceret? Lho. ora tau ngelak wujudane kowe Mas iya lha nek Sidoarjo endi desa sing gawe guyu apa aneh kerian eh keri Wah oh, kerian ini ya. Hmm. Aneh-aneh desa sing gawe wong lanang Surabaya lak rada Apa? Manukan ora enak. Iya iya. Desa tintian ora enak ngono kuwi. Heeh. Kae rumangsaku ki bapak aku. Enak sing ning kali gak teles. Apa? Mlaku ning kali gak teles enak. Kok iso? Wong kali Dawir. Kali Dawir iki lak tulungan. Tulung agung. Wah, oh, oh ah, tapi desa desa iki mawa mawa teges lho, Pak. Mawa teges contohnya kaya ning daerah Kedir. Iki kan Riri, Riri. Kok oh, tau ten lho. manganmu ora penak. Mesti nggih Kediri ya Kediri, ora usah Kedir toh. Ora entuk anu ya. Iya ora oleh nek ya Kediri. ya Kediri ya. Iya. Ora ngerti. Ya. Niki hajate manten nggih, Bas. Nggih. Bobo Agus tadi manten melih. ah malah tadi manten tapi pripun to Bapak kagungan kersa mantu nggih ya, putri Cala putri perdana Mbak Cala ingkang neningkan kalian Mas Hindra Mawan Ari Dainata saking Malang Mas Wo Malang nggih Genah. Salah putri perdana, loh eh, perdanamu apa nek nah, aku M3. Aku simpati ya Maksudnya putri perdana itu putri yang pertama dilahirkan. Oh nek pertama eh? perdana. Ora roh. Eh. Oh, perdana niku roh Iki lho ingko kok gowedi. Eh, terus ya, Iki mbek wayang iki wayang. Ya cok cengelmu kowe. Iki khusus iki, iki khusus nggih campur sari. awake mesuk ya ora entuk nek entang pupu-pupu apa cakar. Iki khusus ngene iki nggih ngene iki nggih campur sari. Modele maneh kulupe ngawe-ngawe no maneh. Ora ning ngono ora tak pikir ra kuwi Pak Do. Wong nek nyambut gawe ngene kok ditungi brutune ngene ya. akhirnya terus ngeleh terus pertanda lo dek pertanda apa lah saiki nek manten awakmu biasanya nuturi manten lah iki wis ning ngarep rasa ado-ado to nuturi manten lah iya lah kuwi enek nurian kuwi enek kulup enek panggang panggang terus enek ceng enek tumpeng iki sakit damel nuturi manten boleh mbok niki mbok bilih terus pundi sapa diwedarke aja kelincipen wae aja kelincipen nah. lho kenapa iki Pak lha iki tenan lho iki Pak lha iki kok ngene oh, oh, komplit Pak iki Pak lho iki lho buceng heeh buceng tumpeng panggang kula kok iso kena nggo nuturi mantene nek jenenge ki wong lambe kelinci peni ya kaya kowe lho decil ta idoni lho kowe malah kuwi nek wong ngomong kok e rumangsaku ora kena nek jeneng buceng ya nggo kenduren nggo bancaan nggo slametan nggo nuturi manten ora kena angel men kena iki nuturi manten ya muga-muga dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah iki nuturi manten wis dituturi kiai mesti ngono lah kok iso bancaan nek nuturi manten iki Jawa Pak buceng buceng buceng artinya buceng gila melebu mlebu kudu sing kenceng lah lah aku gak seneng aku gak seneng aku gak seneng tenan aku gak seneng aku ngono tanganmu mari bacok apa itu merengi merengi <laughs> bar ingkok ya krik tenan aku sing salah iku kowe kuwi lho nek ngomongmu bener jane ya gak tanu piye enak ora kurang micik ya, to e eh. masa tadi. ya Wilo. Oh iya kasinan sithik. Buceng iki tegese eh, lak mlebu dibaleni nah, kok dibaleni nah, aku ra seneng. Tangan mari mangan ingkok iki tekel kuji. Akrek kancane dipung semut. Lah tapi kata-katamu kuwi lho, marai harga diriku jatuh gara-gara kata-katamu kuwi mlebu sing kenceng rumangsamu nek lemes ya kaya wong ngecet. lorane ngono maksudnya melebus yang kenceng ki gese niate bos niat mantan lanang karo mantan wedo e dinati sing kenceng tenan sebab jenenge urip bebrayan wis sepisan kanggo selawase lungokno mantan lanang karo mantan wedok. jadi apa ne? apa ne? oh anu anu oh. sing ngarep kan ngadek eh, eh, waleh pak waleh pak wale pak sing mburi kon mau go sing ngarep kon aduh sing ngarep kon go sing mburi kon ngadeg lah sing mburi dhewe kon mule lho lah lak dewe dhewe mule ya lung wayangi dibar <laughs> maksudnya mlebu sing kenceng mlebu sing kenceng tegese niate manten lanang karo manten wedok sing kenceng niate urip bebrayan ki sepisan kanggo selawase rungokno manten lanang karo manten wedok ora oleh pegatan cukup sepisan kanggo selawase lah kowe ping pira aku pindho aku Allah, Allah. aku pindu aku iki ora kena nggo conto iki pakuladan njajal kelepak pindu pamer ning mbokku lah <laughs> wong tutur karo wong pindu awakmu pira aku ya jelas ping telu ya dik oh iya to aku malah dhuwur sunah rasul kudu ganjil ya siji ya ganjil koyo rumah sawu sangke kowe kemalan koyo rumah sawu sing siji meninggal dik ora roh lah nyapa urip mbok pateni lho Loro. Loro. Wis nek petang sasi gandang mati-mati akhirnya tak tekek. Momongan tarah ya. Wong ki iki lho buceng. Buceng niku wae bos. Tumpeng. Tumpeng manten lanang lak metu kudu sing mempeng. Lah iki lho iki lho iki lho. Gak seneng ah. Dadi tau terus tas tas tas tas tas. kuwi apa maksudmu tas tas tas tas metu sing mempengi rumang sampe ora ya capek pegel dik diboyok ora mesti mlakune kudu sing mempeng ki nyambut gawe gawene manten lanang kudu sing mempeng lak nyambut gawe sebab urip urip ora mung sepisan urip ora mung mampir ngombe urip selawase dadi manten wedok urip mampir ngombe ya malah mendem kabeh kok dek wong sak maksudnya ki urip ki mung sedelono lho Pak urip sedelo ki ayo digeseng eh suwi suwi yo lha kok iso ngomong suwi aku enek urip enek setengah jam kok maksudnya urip ning donya lho ora urip sing ngene iki maksud lha oh alah ibarat ibarate urip ora mampir ngombe dadi manten lanang ki lak metu kudu sing mempeng ki sing mempeng tenanan lak nyambut gawe hmm. ora urip dhewe terus ngragati anake wong ngopeni hmm. anake wong iya kuwi lho Pak bujang tumpeng panggang panggang manten lanang karo manten wedok lak wis numpang ndang dipenggang percil kalau gak seneng aku bolak balik omongannya saru rusuh rusuh omongan saru banyak anak-anak kecil kok bisa numpang dibengkangi lewi jengking peraulah hei hei gue ngomong apa tuh gak seneng aku ngomong gak seneng apa gue malah gadrah ngomong kamu eh lah apa kenapa kok numpang barang lo lah iya tuh lah konotasinya dik kok gak numpang itu ya ampun horor 17 tahun ke atas wih ora ora gak seneng aku ngomong ya ampun percil wis hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop Oh, hop HOP malah kok GAGUK gak seneng aku nek ngene bangsane kalimat-kalimat horor nek cah cilik kok iso numpang dibengi hop hop hop hop wis meneng kok tak cumet rokok lambemu lho kemalan saru oh sapa sing ngomong saru tak tutukane lambene lah numpang dibengkangi apa maksudnya numpang dibengkangi aja melok marotua terus lelak urip lempone rabi terus melok merotua terus ya bosok merotua nih pak do dibenggang urip dewe mandiri isok gak omah dewe omah dewe aja melok merotua terus merotua dilai setahun rong tahun gak apa-apa apa ini lak mantan nyambut gawe telung dino telung dino rapopo seminggu rapopo lak manten lanang kok turune tangine awan ini biar caranya gampang lak mantan lanang tanginawan bocah ra nyambut gawe males eh. langsung celuk sing anake umpamane anake sing wedok sing wedok Chandra salah putri perdana salah salah salah utawa putra salah nah ya. salah salah langsung ae bagus celuk bagus celuk nah salah umpamane wis dadi bagus aku kowe kowe dadi putri putri putri no sing tak seneni kan iya. putri lah mosok wedok blangkonan lho ya sapa no Pak kula kula ya lah kira-kira ngono di ngene pomone aku ki Pak Agus Pak Agus niku mlakune ngrindek-ngrindek nek raiku ning ndi cedek kok gak ketok to ya ampun masalah ini lho alah ngono lho wes kowe dadi sapa aku Pak Agus Pak Pak kowe tok Bapak Bapak Culuk ya bapak to Dik zaman modern no bapak iki lho apa paling tidak ya papi wong Orang lah bagus sih Romo Romo Mak, ah, mlakune putri mlakune piye? Mak. Kuwi stroke goblok. Cara Jawa, kowe iki cara Jawa. Iki ngono bar ngombe jamu sari rapet kerapeten lho. Weh, cah racung kuwi ora ngono kuwi mlakune. Lah piye angel mbah bocah kok Weh calak nek asam urat ngomong omonganmu. Lah piye? Ngene lho. Eh. Ya asam urat. Padane yanto. Lho lha ngene lho iki lho iki lho. Jet. Set rene mlakune 1, loro telu papat kluget kluget. Oh gak wijane mantan wedok iki kreminen apa wedok? Lho ora, wedok iki lak manis ya ngono. Walah, iki ya dek. ya, ya siji lo siji kluget eh siji siji loro telu papat kluget kluget ada apa sih ya <laughs> langsung mending aja ya, deh Dek yo ya? iya, kok panggil-panggil si siji loro telu papat kluget ada kluget kluget eh ada apa sih ya malah catet nih lo nano ngono tok nyatet ya opo ayo si lundang laku wae action ke lono tonggon oh tak dungane tabrak sepur kuwi ndang ra mlaku apa enak rel ya enak ning ini dalan mosok ning omah rele arek ngerai e omah iki pas ning dalan mari ku dijak mlebu omah ngono lho ya siji loro telu papat luget luget ada apa sih ya ya ya ya ya dengkulmu Hei, bilangnya lah. Pitekmu lah. Emang? Apakah? Apakah? Apakah? Apakah? Bos aja ah. wae. Apa? Pitekmu lah. Dilane lah. Yah mene pitek padha tutul-tutul beras pitek nggih pitek anyar ndekem mene omah. Gacone lho cengle. Pitek sapa sih aku kan gak pitek, aku gila karo pitik. senenganku kan bebek. Ya kuwi lho bebekmu sing merongos ning omah kuwi lho. Hei, kae lho bebek do nyosor panganan nyapa nggih bebek angker men ning omah. Bebek sapa sih? Bojomu lho goblok. Itu bebek, bebeknya aku, gantengnya aku. Eh, ora mungkin Mbak Cala kaya ngono kuwi ora mungkin. Lah piye langsung candak? Iya iya iya mohon maaf. Oh, alah ngono. Ya benen Iya ya, iya ya. Kasep, kasep. kene ngomong pitikmu langsung iya ya iya ya mohon maaf oh, oh. sing lanang langsung marani sing lanang katane bacok cengle lho mati sing lanang mati to mase ya, ya e. digugah pak digugah gawe apa gawe pacul loro loro loro dik loro gawe pacul loro ya digugah nggih tangan mas mas mas mas tolong bangun agak sing lanang ngadek mak cerah eh, ngadek terus tungkak cengelit oh, iya ya ampun percil ya lorot dia ya ampun lah sakit dua percel kasihan bangun tidur masa ditungkak cengelnya eh langsung dipupuk pipine oh, tus tus tus tus peng piro enek lah serong lah loh abang kabeh dua percel peng telu oh, peng telu siji loro telu lu getlu ora ora kici loro telu nek wis langsung candak iki apane de rambuté diangkat cret bar diangkat idoni aduh aduh ya ampun dek masa candak anu aku mau mengidoni suamiku sendiri sih ya enggak mungkin dong wis eh, ora enak wong wedok kaya awakmu wis ora enak rumah sakmu lha piye to sing bener goblok kramu bojone dikapane lho dipecel rumah pecel kaya jego tumpang apangan sak desa lho iki diceceh, diomongi mas iya to nyambut gawe pemanek pemanek kuwi dadi sing lanang mas e, mbok yo tambah tanggo kae ya nek wis tak wis padha nyambut gawe ora turu ae kaya awakmu kuwi lho aku mbok yo kaya tanggo-tanggone ngono nek awakmu males aku ora seneng lho mbok yo mesane karo bapak bapak wis ragati awake dhewe nganti kaya ngene awak malah jek kaya ngono ora seneng aku ora seneng aku karo sliramu mas kaya aja kaya ngono to mas mas yo awake pating greges yo tetep kudu semangat to mas wong awakmu wis saiki wis omah keluarga malah ngomong ae kowe malah Ya terus akhirnya sing lanang mulane piye iki sing lanang iki masih sik pamane pamane sik lodok loro sakit to mas sakit mbok disuntik suntik disuntek botol. Lah wingi nane lak wis sagawata ning gone suket Mas. Fokus Mas. Fokus Mas wong ya digawani capil. Lho, pil pil. Kuwi lho sing sakmene lho. Pil pil. Aja lali lho ngombene nek esuk loro awan loro sero loro sore lore. Sore loro awan loro sore lonte. Eh. Jangkrik kleru terus. kena bos, gak kena Awan esuk loro sore. Gak kena, gak kena, gak kena. Esuk loro awan loro sero sero loro. Sero loro. sarararo wah gak kena gak kena esok awar roro sore roro buatan sakit bulu buat ini mangke mawon mas manten karo mbak manten aku tak rono tak tuturane pun ngoten mawon aja lali obatnya diun be esok eh, eh. loro awan loro harus sore sore sore loro sore semampir mas kurel malah oh ya wis paham paham wis ya iki panggang ya Dik ya panggang la sing terakhir engke nek kulup kulup apa Dik manten lanang lak kaku ndang dicelup lah dalah gak seneng aku gak seneng tenan aku tak dondomi lambemu tak dondomi lambemu suwe-suwe tak remet kene kapok kono eh keri goblok <laughs> ngene ngene mesti ngono kuwi lho mesti apa lali lho kaku dicelup iya pak kaku dicelup sing lanang permen samu ke lo iya nek pas kena nek celupi gak kena gue liat celupan liane lah seukeh toh oh raparek maksudnya kita aku dicelupi lah manten lanang diomong ngono nesu saya wedok aku bisa ngelus ngelus panibasan manten lanang dati geni saya wedok aku bisa dati banyu oh apa ah, ah, toh manten lanangnya bakulan korek leh leh leh maksudnya kita lah sing lanang nesu pak oh eh, es es mosi es degan es mosi iki mau sing wedok kudu iso ngelos-ngelosan pendingin pendingin hmm. paribasan hmm. sing wedok kudu iso dadi AC apa di AC AC DC lanang itu orang lah oh anu berarti saling berbagi saling, mengisi berbagi. selaras serasi dan seimbang nah hmm. sing penting omong-omongan utawa komunikasi enek masalah sithik ndang dirampung sumawarah rasa sumah warasurrah eh, mbok painah kowe enek masalah iki jangan di maisarah mamusyawarah ngoten oh, Dados entuk ngopakak. Lah awakmu manten dituturi piye? Ora usah dituturi manten saiki pinter-pinter kok iso. Lah piye lah saiki anggen manten dituturi malah nuturi sing tuweke lho. Lho kowe iki ngene lho nduk kowe dhewe iki lho pikiran tasah ngurusi aku ngono kok. Ya ngono kuwi enggak boleh. Ora oleh ya. Ora oleh kudune ya manut omongane wong tuwa. Wong tuwa ki mas Paribasan saiki pedet sapi manut manut pedet. Hmm. Ning ya aja nemen-nemen. Nek dituturi bapak ibu ya kudune ya manut ya kudu manut wis ora enak istilah kebo nusu gudel lah nek kebo nganti nusu gudel perang ngesakne susune lah iya sik cuwili kok disusani kebo <laughs> masaku ngaten nggih boleh kula nggih wah niku senadyan karo guyon ning jeru mangsene jeru napa wong cetek niki wau jeru aku tukang duduk sumur kok maksudnya ini jeru ini ilmunya eh, kamruwe kamruwe ini jeru kamruwe lah lah lah lah lah kok oh, bisa kamruwe apa itu? rasa <laughs> kamruwe apa itu? Mhm. gak kena Pak Lambi itu pales pales gak kena pun ini mau panggang sampun diaturakan tumpang sampun ditaruh kulup ya sampun sembarang sampun sing dereng mie lah nek mie mie takon aku ya pak? Kau oh, ya baru ya, ya apa? Ya kowe weruh ora ya roh tegese kok dijenakno mi weruh ora ya sebab kowe ancene mulai jenenge ya mi betul lho isine iki lho apa isine mi dik lho ora tegese kulo pak mi lah ya tegese kowe wis roh mi weruh urung wis roh lah kuwi apa mi ya panganan betul piye ta iki malah kok bah bah sisi tak ngluk ndas lah maksudnya kok apa maksudnya mimi lan mintuna. moga-moga dadya mimi lan mintuna. aku teruntut rerentengan kaken-kaken ini-ini renggang kula kemepur kula datang dinggang sarik mau pinoro sosro nah ya rono lho kulute apa kulute nongko Iki lah kotos mangsamu kok jak eh. omongan serius malah. Serius. Iki ya ngono dalange ora ijen, ora mung awake dhewe tok. Lah karo sapa? Sindene delok apik-apik. Sindene pirang-pirang. Eh, eh, sindene nom-nom to, Dik. Yuh, ya ampun. Eh, sing kene Pak, sing kene Pak. Leru kaya oh, ya, iki. Iki nom-nom ya. Ah. Lah lak kadal kuwi wis Marah. Endi sing cedhak iki tak saut dadi ra ketok. Pak khusus rabun ae. Ya malah seneng resik. Lah nyapa? Ah dirabuni tak terus mesti gawe rabun. Rabuk sabun. rabun, Niki paling asma sinten Mbak Sen? Waduh, ngecet. Tak adohne. Nih, nih kang Mundi. Sini ah, ah, kiri, kiri. Ah. Nah, dikenal ke? Bangun kumpul dulu nih. Bangun, dia Deleni sapa? Gagakan. Oh, arek mbok pek, arek mbok pek. Kapuk benene ra. Mbak Nun sewu. Kula tenepangan Monggo, nggih, mriki asli mriki. Oh, asli. Angsal nggih. Monggo, nggih. Bareng asmo. Masuk angsal. Eh, bayang nginep rong minggu. Eh, iya meteng goblok ya ora tapi masih tak belajari nyinden aku kan ya iso nyinden rumah samu aku dari iso nyinden aku pelatih sinden lah aku lelah awamu sinden aku ini dan wahyu ya apa yang kemarin aku serot karuna aku tiyo jangan korong sisane jumati lah kelaru kabah kamu kelaru kabah Rotaruna iso taruno Wis berarti sing salah. Ya gombalmu sing elek. Paring asma sinten, Mbak? Nami kula Apa nih? Nami kula Wiger. Wah, jeneng kok padha karo gula sugar gitu bocahne. Kuping nek kuping katarak. Kuping iso katarak lho, kuping iki panunan goblok. Namine naminipun sinten? Nami kula Wiger. Kadar. Lho. Wigar. Wigar gitu ya. Tasik sekul, sekul, sekolah napa pun lulus. Tasik sekolah. Kelas sekul, kelas kelas pinten? Kelas kelas SD kelas 6. Lah, samono SD SMP-ne iso bacok gurune no. Jadi kelas 6 dek karo gurune gak dilulus nih kan mergane digendak karo kepala sekolah itu. Penek urip koyo ngono kuwi. Ya mbok menawa. SD ya, Dek ya? Nggih. Wah hebat. SD, masa SD ndok asli tenan? Aceh. Wah, iya, longgor di longgor bijae. Manganmu mesti akeh wi. Ah, longgor. SD pun tidak. Bete tiga. Oh, bete. Oh, sama wong kene dah. Nggih. Oh, bapaknya sama sih? telu pinten? Dah Lah, dahane nek tiga, tiga, tiga, tiga, Bisa, wi, bisa. Bisa. Bapaknya tanpa dengan semua. Pak Suroso. Loh, sa nak muncul lho. <laughs> Muncul apa nyambut gaya? Nyambut gaya tadi. Pak Suroso cita-cita pengen jadi apa dok nah. alon-alon sih alon-alon lah ah, pinter dek apa jadi manten eh wah ngawur sekolah rong utuh kok dadi manten dadi apa ndak? dadi apa ndak? sembarang lah sembarang tak kena pikir kali bosok to kowe ngawur ya tegese ki pama sinden apa pengen jadi apa ngono lho nduk apa guru apa polisi apa nah, apa mosok ya ora ketentuane apa apa sinden sing kondang apa piye apa ndang guyu lak titik apa ustazah apa nek napa polwan polwan polwan ah. berarti nek cedak serengat di putaran ya. polwan Baluan nanti perabatan rono. Wis saiki sekitar eh pinggire kae. Citae wi. Wah, yo masuk iki. Alah, alah lele. Ya iki ra seneng ya picek tenan mripate. Cah te wong lanang e mbok iseng jaga iman. Ngene lek seneng ra umum aku lho ning omah ne duwe papat te meneng ae. Papat tanggamu mlaku iso ngene jonjing-jonjing ae. Dek kapan lek mro? Lah dek kenane mlaku ana jonjing-jonjing nggonmu ae. Wis tak lasne kok. Paring asma sinten sayang? Nami kula Lah iki lho jembar iki lho Wes to biasa. Jenenge jembar. Kuping bosok. Asmane sinten, Mbak? Ambar. Kadar. Lho. Loro kadar kabeh. jenengku Ambar Mas Yudo? Lah oh, ya, sedurungan kabeh to. Sedurungan. Sedurungan. Ambar ki dalem saking pundi nun sewu. Budhek enak lho nang Yogya aku senengane mangan budhek kok. Budhek kuwi Olah budhek. Budhek kuwi budhek. sing gatel kene metu printi-printi kalau budhek senenge. Budhek. cah Jawa gudeg iki daglan ludruk Surabaya ludruk gudeg CS iya sedik Pak oh, oh, sedik sedik sedik iki penyanyi monata lho kae jenis sondok bagian nih bareng asmo Mbak Ambar nggih iki dalem saking ponggok ponggok blitar nggih tanah aku seneng lho salak ponggok iki pondok pondok pondok pondok pondok sing dikeng lairne lho ngomong kayak bidan lah ya toh nah, non sewu cita-cita ingin jadi apa sayang tak kau cita-cita kabeh lagi lagi ya toh ah. padahal kan awalnya zaman kecil aku cita-cita cita-citaku ingin menjadi sipul polisi oh sipul cita-citanya ingin jadi apa ya jalan tiga i jadi oh, dokter dokter <laughs> dokter apa lah paling dokter cinta paling lah abimu eh dokter kulit kulit ah kulit kacang ngawur dokter kulitnya ahli bedah bedah plastik ya orang oh, Jawa tukang tembel lember lah eh si nih nih kanane setunggale Mbak Sopo asmane Mbak Sinten kareng asma iya dipentemakan Kalau Elin. Ya ampun kadar. Eh kok kadar. Kadar nah aku apalanku kadar. Kadar nah apalamu jenisnya lilin. Allah lilin. Elin, Elin di dalam saya putih, non saya mbak. Seneng aku i, aku mangan gedang Elin nih. Eh, eh, eh. Barlin Berlin. <laughs> Ah, pong, putih mau di dalam? Sidor Jopong. Sidor Jopong. Podo Pongo. Eh, lah cita hmm. pengen jadi dokter kayak pengen jadi opo. Kita tiga kafe cita-cita. Kalau paling pasien nih. Nyapa, wih, lepas cedak itu dulu gandeng. Walah, ya tembok, ngerti ya. Dadi apa nduk? Apa? Dadi bidan. Oh, bidan. Alah, ah, bidane seneng. Anakku lho kelas 5 SD pengen dadi bidane tak seneni. Pak, aku pengen dadi bidan. Aja, wargane dhewe gak enak sing dadi bidan. Wow, Lae wae dadi bidan. Kocelok kuwi. Lah nyapa kocelok? Lah wong dadi bidan ora oleh. Ora oleh. Lah nyapa? Anakku lanang kok. Lho dadene banci sik. Kayak no banci terus kirimno ning gumul. <laughs> lakene dadi wong lanang ora gelem ngaku lanang suwe-suwe lah kok malah lipenan ancane kuwi dadi lanyatane ngalor ngidul padha nggawa lanange tak tandur pari jebul kukule malah para banci lho Pak jan wong jan ora Cita-cita pengen jadi bidan. Wong edan, kan- wong edan. Sing kan Pak, sing kan Pak. Wis ya. Eh kabeh iki sak rono tak kowe. Ora, iki lho wis lem. Wis, wis. Cita-citane bro. Bidan. Wis sampe sampe sing ini teko cita-citane jajal apa Pak Les. Dek, aku mengke wis dibisi cita-citane, Mas, aku cita-citaku rakeh wong aku wis tuwek. Lah cita-citane napa, Bu? Ya muga-muga Gusnul Khotimah. Iya. Iki tak tekoki kafe cita-cita jajal sing pojok iki opo to lagu aku pengen terus Bareng asma sinten, Mbak? Nama saya Nuli, Mas. Eh, anuli cilik, Pak. Jajal pecel ya opo to? cilik. Maksudnya jeneng, Nuli iya. jeneng. anuli cilik. Nuli. Mbak Nuli, kenapa sisimu keret? Kok jenenge kok Dal daleme pundi? saya gurah gurah ya. oh. suara penapek lo cek ting gurah <laughs> ora oh, darah kalau gurah hmm. kediri yes oh sebar pun oh, lak samen ya umur sak menunggu keseran di cita-cita deh umur sak menunggu <laughs> eh, jajal di ya siapa ngerti ke kedepannya yang ngawur ya kuki Mulai cita-citanya pengen jadi bujoni dalang, lalu sing lanang jadi dalang loh cek. Lalu ada tau bijak nengan lu kayak berpisan Iya. Eh, jajal. ya. ya. Dan cita-citanya pengen jadi apa jajal? Pengen pengen apa? Nah, cita-citanya pengen apa bisa? Saya ingin jadi belantik, Mas. Lah, iki loh cita-cita mulia ini lho. Belantik ngalor itu lumuk Iya, iya tenan iki barangnya api tenan iki. Api iki, api iki. gimana melo kono berarti nyang pitu 750. Padahal ora nek sing tawa belas. ini piye lambe-lambe blantik blantik kucing ya kuwi <laughs> iki lho sing tapek matur nuwun Mbak Nuli matur nuwun Mbak Nuli setunggalipun eh, dik dik jan iso uh kimplah kimplahnya duduh guli tenan lho kayak kita mesti jeruk dikeceri jeruk dipangan bengi-bengi iso klenyem klenyem klenyem <laughs> cara duduh no diombe mak seruput apa ana apa niku ah mboten ora namung napa nek bareng <laughs> asma sinten Mbak pas sing armo aduh aduh apa sih bareng arto sing armo aja kami srontolen lho ya kami ini apa-apa serontole kuwi kok angel omongane cah-cah sih bahaya sese cah-cah nggih tepangaken nami kula Wiwin Wiwin ya ampun dalam saking saking pundi Mbak Wiwin saking serengat sampun gadah napa dereng <laughs> gedhen apa? Yalah alah wong padha gerange masa rarung. <laughs> Masa ya rarung kuwi. Masa ora paham kate mripat ning nang ini. Nah, ngono lho. Ora ne. Ya ampun malah delok nek Dik. Lah wis ngono kuwi sampean mesti kebuka. Harus tanggap dong ya ampun. Sampun gadah apa mboten? Kula gadah gudi. Lah mesti ngono. Ora anu kebo. Wis lemah Pak dadi kebone kuwi. <laughs> Inggih. Eh, anu Mbak Wiwin. Wiwin. Pripun? Sumben pengen piye ngene ya, Cita-cita. Kula? Nggih. Kula cita nih kula nganu. Pengen rapi dagelan. Mboten. Sae kok cita nih kula. Dagelan ngene apa? Kula sae cita cita Kowe dagelane sorry ten aku. Awakmu apa? Lawak. Padha. Nganu, sinden berbobot. Wo, lah bathoko saya ah. kene, Nduk. kesuwen kesuwen kesuwen nang sing akeh nyapa apa pendak bengi dikompo <laughs> iban berbobot maksudnya berbobot niku sing berkualitas eh alah alah eh. hebat eh, berarti hebatnya duit sampean fakultas hebat eh berkualitas nanti sing apik tenan lho <laughs> Siswi kok kaya anake malampir sing pojok melih bu e bu e bu nun sewu iya oke oke pun ya kan rungokno cita-citane wong tua iki pengen apa rungokno dek masuk mu iki dek dek cel alon-alon dek cel alon-alon eh. dek cel oh nggih nggih nggih ya nggih nggih urung ngomong wis aku dibisiki ya eh. urung <laughs> husnul khotimah amur paring asma sinten bu Kulo Bukam Sina. Bukam Sina. Pidalem saya saya lo Bukam Sina sampai meniku anu panggilan nak kerapai Bukam Busi napa buna? Sembarang pun Biasa ni nek tonggo-tonggo nak nyeluk nonton peribun biasa. Jenenge buka gulator. Biasa ni. Nggih Bukam. Bukam. Iki lho bukam Bukam lho eh, roh pancengane sapa apa? Bukampleng. Bukam Sina kau. Kuku amplong diengkulmu. buka. Bukan dalam saking pundi lho, bukan nuwun pangapunten dalam saking pundi. Kula mbetet. Oh, mbetet oh, mbetet mawon aku sekolah kelas pinter. Eh, eh, eh. putune. Lah iya aku ki takon pun urung nah. antek bar wis hehe. Lah piye wong kleru lamun takon. Niku dereng sekolah niku. Napa nggih? Napa nggih? Iya, Zaman biyen dereng dibangun sekolahan ini. Oh iya. Nggih wong iki bari ane Jepang. <laughs> uh, pengen pengen pripun ngaten mawon binjing ah, pengen turu sing enak wah iki Pak Jo ngono oh, dek tukane spring bed lho anake upi aku lha wis takok pengen turu sing kepenak tegese wong tuwa pengen istirahat ora mikir barang putra-putrane iso sukses anak putune iso sukses iso mentas lah apa kecek iya iya Mas mari dicat Bapak dadi mentas ribut mergo ampun kakean le melek lah nggih Bu <laughs> kakean melek ana halah <laughs> kaya pitik kakean melek <laughs> melek melek oh melek matur nuwun buka nggih sami-sami niki iki lho pojok iki lho cita-cita tinggal ya? sinten Bu Sinten paring asma. Aja sampean tutupi to Mas penontonnya ben. Lah. Sari sari sari. Sari. Kuwi ayu lho Mas. Lah kene lho ayu dhewe kula sak meniki. Sapa ayu dhewe kulon. Lho. Nggih nggih percaya Dik muni percaya aku tak tapuk lho. <laughs> Aku percaya ket mau kok. Nggih. dipun tepangan eh urung takon eh, urung teko dek eh. iki wong sepuh iya iya iya bareng eh, untukmu kuwi wae bareng asma sinten bareng asma sinten ibu ibu pon sakniki njing njing nek terape dibongkari sampean lu nyemil yo aja nesunan ngono to mah boten boten masa karo wong anu arek nesu boten saged ah iya karo wong anu wong ayu masa nesu mah nggih nggih bu bareng asma sinten nun sewu bu dipun tepangaken mas nami kula nggih kusumaning ayu retno Dewi Krisdayanti Peggy Melati mekar setiap hari Pak alias Gambiem oh oh alah mandang Gambiem Jawa Dawa men yem ngarep koyok-koyokmu ngarep aku dia lah kok keri-keri Gambiem Ana gelar jenenge diah-diah apa? Ya gambiem. Aduh timen. Dalemipun pundi? Dalemipun. Dalemipun pundi? Dalem. Kula saking menang, Mas. Lho, ora tau Asli kelahiran pundi? Kelahiran pundi? Dah, sampean kok tekak ngerti mesti. Mboten, sampean kelahiran pundi? Kula. Nggih. Nggih dilairne mboke riyen. Maksude omahe niki lho. Wah, oh, lho. Kok lahir kula mboten teng omah iki, Mas? Duh, jangkrik angel tenan. wis omongan pora wis omongan pora iki sindene dalange lho ya pilihan kabeh lho ya ya dhek tak golekno kata-kata lho iki cerewet kae Lha wong lha. Wetu sampean jaman lair niku lho anu desane pundi? Oh, lah ngaten lho desane. Nggih. Anu maksude desa kula sing riyen. Anu desane mbahmu. Ora oleh nesu. Lah aku telu terus kok. ora ala nesu lho kowe dajal wong karo wong tuwa iki sing alus alus salon tur cetok alus tetep terus wae aku dhewe ora dajal terus lho tak idoni lho malam iki lho tak tekoni oh, idoni ora tak raupi lha nyapa nek garek ben klentek dhewe wae bareng asma sinten wae nuwun sewu Iya. Nah, eh, anu enak sing diem tok e, diem tok e. kakean kok iya kowe sing huli tok alias sinten lali, <laughs> lali kula nek mboten pisanan, kula lali dijenenge sinten ngoten lali eh, eh wis mulai mumet urung urung tak tulis e bos bos santai bos Pun sampean istirahat kene nak bobok mongko rene mongko bareng amos sinten wau Mas Dia kusumaning ayu retno ya, ya, dewi Kresdayanti, pagi melati mekar setiap hari hmm. alias Gabiem. hmm, wes wes kena Dek wis rada mumet bareng. Urung urung urung. Tak kono Dek. Ah, lahire Dek. Lahire teng pundi? lahir e pas niku kula ya ora ngeruh lahirku kene ngendi mboten diomongi kali simbok wis rada mumet borong urung-urung sih ya ndandane sik kelemun-kelemun lah iya iya nggih maksudnya jenengan niku cengere iki lho cebloke sampean lho ning ndi ning isor jembatan apa ning ndi ngono lho wo pas mak bedunduke kula niku ta metu terus ingak ningu lho ning ndi wo ngaten ta eh Mas Pak dudunduk crut ngeten niku. Nggih, kanjenengan mesti tingak, tinguk. Mulai bapak kundi lali lho. Mbak, kula mboten tinguk kok nika nangis sok kula. Oh, jenengan langsung nangis. Nangis. Nangis. Lah nggih, perucut. Lah, perucut. Lah iki lho. Lah nggih. Masa enek ki wong lair suarane perucut. Bene, bene iki lair nggih son. Walah. Oh, ki mik. Ah, nggih. Wis retokmu medhik. Iya retok ngelu lah ndak sing ngerti. Maksudnya ceblok jenengan niku lair. Cerut ngene lair. Teng dhuwure klasa. Hah? Eh? Teng kloso kula. Kloso? Nggih. Gone lho. Lah, lah iya ndek kloso, Mas. Aku lah ndek kloso. Kowe iki nek kok dikandani kok ora kentelan ning wong rumang jamu. Woi, oh, biasa ngene. Ngantrek ngene. Oh, kok lek nek dijak. Urung mumet kowe, urung mumet kowe ketok. Eh, urung, urung. Dik, lho ning ndi? urung mumet ya urung mumet deh mumet pak aku mutah ngeliatin <laughs> tak atasan sabar dek sabar wewis gak ngatasi dek wewis mumet pak gulok nopel lahir ini lo sampean teng bundi lahir ya ampun no angel mentok kandanannya ya ampun tak tabuk ini lo engkau wes mumet sampean naik tekok surat kelahiranku tak duduh nih mas Neng akte. Lah ngono ki bener kilo lho Cahayu Karena tukang Anu tukang lampu nih di pantai ini tak setrumi. Ora Pak ngawur. Angel. Lama-lama pusing. Kancane mbledos uteke. Maksud ngene wis ngene wis. Terus mbuh awakmu lahir ning sawah karepmu, dhuwur kloso karepmu ning bis bagong karepmu, wis ora usah desane maksudnya ya tadi nah saiki ning ndi saiki teng pundi nek saiki ndek kene sabar titik sabar sabar sabar titik sabar sabar sabar sabar sabar sabar sabar iso sabar berat to modar guys ah, sampean sampean bau dek-dek sabar to, Dik. Alah serah sabar-sabaran. dek, dek Ora dibayar apa wah entem tremos iki. dek-dek dek-dek, dek dek dek. Iki di hadapan wong eh, akeh lho, Kuwi tremosku. Eh, oh iya iya. iya, iya. Mboten maksudnya sampean eh. saurunge teng betet iki teng pundi ngoten lho. Saurunge teng betet kok teng omah kula mriku menang. Lah nggih, omahe menang. Nggih. Iya. Sing maksud yo kuwi jangkrik. Ning ku gak menang. jago lho lho gua nanti teh sampean ternak ternak oh lah lahirnya ngancen mbiyen teko ndok lho padha lah iya kaya togok kowe teng menang masih ngetutne bojo dik oh lah asline asline bundi kelas asline cepu mas cepu dik weruh cepu apa pak cepitan pupu dadi kamu aku sebagai dagelan kondok melorot tapi lah cepu indi cepu indi mancep nih kupu mangsamu cepu Jawa Tengah nggon iya. minyak dik cepul sing biasane awake tebe to niki sidan niki banget tebe niku paling larang cepu wah larang-larang tonggone, tonggone tak Carik iya iya cepu ndi dia, udah, kula cepu cepu nih niku Mas daerahnya kan wakil tau nih ngono aduh meneh gini wakil kok kok sampean gula nih sabar tadi sabar tadi sabar aku gue umet meneh aku ngelak tak Oh ya, aku mengelalu sepenak. Nanti cepu niku daerah bunti nanti nebu. Kau sama dolan nih gon. Kau ama aku ngono. Oh, sesuai tak sewam. Sama kok eh nah genane nung siapa dolan sampean? Nggih, dolan badhe ngeteri rondap. dolan yo sing mending-mending ngene iki. Ya dolan ning kono rek kok dasaran abadan. Ate ate dasare amah terus gulune pedhot sitok. Pancen pilingane dikai koyok Eh Mas, Mas aku ditelpon Pak Jokowi sik. Halo. Nggih, nggih, nggih Pak Jokowi Pak Jokowi. Pak Jokowi. Halo Pak Jokowi. Niki tasih anu tanggapan kula nggih. Iki dadi wong. Oh, kersane kula tahun baru. Oh geng geng sakit, sakit Pak Jokowi nggih, nggih matur nuwun. Eh, Mbak, Mas. no pisan aku yo sakit karo percen sakit. Saman ya iso? Nggih, nggih. Saman ya dikersakne ning kono. Lan sewu niki wonten kanca kali ngersakne. Dek nek ngebel, Dek. Heeh. Eh. Sapa Malaikat mungkar nakir. Nggih. Betake sinden. Niku lho. Oh. Ya, rek ngono. Jawab omongan. Dek, Woi masak kenal karo mulai kan setekar setakir. <laughs> Wulu matai nganyel nih, nganyel nih tok wici deh. Hmm. Terus rasa takut aku cita-citamu buah buah sok buah harapmu. ya guyon dik iki mang mangan suka pari suka guyon pari kena bakune nderek donga muga-muga temanten sakloron dadaya apa ki keluarga sing sakinah mawaddah warahmah enggal lepe kantuk momongan yen putra saleh putri salehah migunane tumrap nusa bangsa lan agama bagus didongakne murah sandang pangan hmm, rejeki kawilujengan katentreman lan ah. kabagan tansah kajiwa lan kasariro panjenenganipun bapakku sekeluarga ngoten bos lha iki Mobilnya ditanjakne sing Ah, nih sinden pirang-pirang. ojo sing cepu wis rasa nih Gahau. Masake Gah, nih. Wah, iki piye mania luar biasa eh, ternyata di sini. Niki nun sewu, mbok pilih sing pundi nun sewu? Monggo niki wonten Mbak Ambar. jenengan Mbak Ambar ya? Napa saya kesing cilik di. Napa enten Mas niku tulisan PJ ya? Napa enten? Dan niki. Lah kuwi ya aku. Lah ah, ya harus. wis. Ah. mania. Lho enak. tak kira kene dek aku wis kadung lucu aku bae ndoro bayi aku yo medhun to aku baleni neh ya wis sesuk sesuk digenani patul lak ndoro bayi ku tak kenali nuwun sewu mbok pilih mbak ambar nggih nggih monggo nggih monggo eh? sepotono cah sepotono ayo cah sepoti Thank asma sinten Mbak Ambar? wes wes mau wis ya wes ya jeneng Ambar wis pareng. Mbak nopo sawu Mbak Bali aku. Masa enak pertanyaan paring asma sinten Mbak Ambar? Kadar. Nah, lho kaya nyatet kadar. Kandar jenenge. Lembang napa non sawu Mbak Ambar? Napa wonten? Oh nggih, iya. sak merdikane. Oh gemantunge rasa. Nggih. Kasek. Ah, Dek, decil. Hmm. racing karo sing rebab ya apa nanti ku grup dia yo enak kuwi mbah kemandungane sapa tejane grup prawitan anggere delok iki mesti bar tapi lah sekarang dicukur ini jadi kayak wong nom monggo gumantungi rasa gumantungi rasa ambar gumantung yang ngrasa sesarengan campur sari napa Mas Hasmane Kusro Kusro oh, Kusro budaya eh. Kusro budaya ini nggih saking asli saking betet Oh betet ya Kusro saya ingin jang cuwili niku kata Lagi saking tembok Oh eh kuwi eh tantenan mlakune ngili ngili ngili sing Holyfield lho dek Lah iya <laughs> mektisan lerek wong tertib ya ora kaya kuwi lho Dik iya, ngalor ngidul nggawa helm ora helm sokle iki Pak <laughs> lajengipun ya Bos sing ngendang dembung saiki iya, iya iya lajengipun nggih nun sewu lajengipun ya diratani ah, monggo monggo Mbak sing lereke nanu Mbak Mbak sampean Mbak Mangga jumeneng, Mbak. Niki nyopirian. Oh niki. Sing sing asli betet. Sing asli betet. Sing asli betet. Nah, sing oh, sing SD. Sing nah, gitu. selak ngantuk, selak iya, ngantuk. Sesuk ayo nduk jumeneng dek Sahayu. Sepate dik, sepate dik. rada maju sini Mbak Sinten kalau mau kesupen Jembar Wigar Wigar aran Nuwun sewu mbok pilih anu duwe panemu dhewe hmm. nembange sing klasik napa sing modern. Nah, nah apa apa klasik gamelan? Klasik gamelan utawi campursari utawi napa monggo. Monggo nderekaken. Langgam napa pada napa? Napa? Apa lagu yuk? Napa? Jenengan mawon. Oh, campur sari. Campur sari. Lagunipun menapa? Hah? Napa? Apa, Dek? Tangis sarangan. Hah? Tangi. Tangise sarangan. Napa lara weteng kok tangising sarangan? tangising sarangan. Tangising. Adane ya, Cak. Ah, li liyane. Liyane liyane, Bang. Lho niki grupe to niki? Grupe iya. niki. Arep dhewe kok. Isa. Andalane Andalannya Andalane apa? Unggulane Unggulannya Unggulane biasane. Oh, ah, ah, ah. anu sing halus-halus Mas. Wae Didi Kempot apa oh, utawa semacam Banyu Langit, suka Oh iya, ya, Nduk ya. 1003. Nah, Banyu Langit ya, Nduk? Nggih, Banyu Langit. Banyu Langit. Banyu Langit, Banyu Langit. Ape omong isin? Isinan cah SD Mas, Mas, SD kon dadekno anak, Dik. <laughs> bocah SD sana, banyu langit siap siap siap suwa eh, eh. oh iya, iya. tesek tadi ngono tapi tadi tesek siti iya, iya. eh siti eh kita ibane Mas madan, madane monggo cahayu, suara suara cahyu monggo swara swara angin sakone to jajal muni ya Suara angin nah bener angin sing mampu nengiru, irung lah alah alah alah <laughs> mampu yo ya dinget kok Ingat pada jangan bertamu. Siap. Tetes. Maka bersama dengan Campur Sari. Musro Udoyo. Kita sambut Bang Vigar Sanjaya dari kota Medan. nyate sliramu sing tak tresnani pengen nangis ngekake ora ning pipi serawara suarane iya. apik ki wis calon utawa bibit-bibit pesinden sing berkualitas lan hebat berbobot tenan hebat hebat hebat hebat tesih wonten sitoke oh Mbak Alin Alin Alin, Alin. Nah. Yuk, Alin. Cepat, cepat, balik. Maju, masih bersama. Maka. Kosro Dono. Sepatnya apa? Sepatnya apa? Tuh. Ini kacang. Hey, eh, eh, hey, hey. Lah, Pak Apa? Eh, apa ya? Pak anjing king. <laughs> Ya. Ini lagunya sih kayak Eh? Tarararing tarajing tarajing eh, eh. Coba ngetan. Ngetan. Ya. Oh, atau ya. ngetan dek, ngetan kan. Eh, endi eh, eh, eh, ngidul. Kuwi ngidul, Mas. Ngetan rono. <laughs> ngetan ini maksudnya Banyuwangi atau bos? Oh, ya, mungkin. Oh, siap, siap. Ada Mas Percil, ada Banyuwangi. Oh, siap. Nah, apa ndek lagune? ini? napa? Nggih, mboten mampu ngetan apa? Buat oh, Ini sak merdeka nih. Oh, merdeka nih. Merdeka. Gerajakan banyak sih sing gamelan. Oke, okay. ya. Ayo gamelane di gerajakan, gerajakan. Emang emang Tangan kamu sayang. Iya. Riko Hanso. kohan sun sayang sayang aduh sayang wong edan wong edan kuwi ra seneng aku aduh sayang apa ra seneng aku isun ya wati ke langan isun rikok tekung tekan akhirnya jodoh Saira soalnya. Coba. Iya. Sirsiran ambikan. Gendeng asli. cah cilik mbok pamer nelele, nah, mangan muyah iki akeh aku trimo ngene toke gayan gampang neh kok ya mbak sir-siran ambi ya. nenek lo ya masa adik sir adik mas masih bodoh iki lho mas eh mas ya ampun masih masuk ora eh. paham mas sir siran ambike andenge Wah gak isa. Eh. saya pak. Maksud saya. Iya no. Enggak pak. Eh. pernah apa lagi pak. Iya tak. pucat pena ini lagi. Kene kene. Harus coba taruh pak. Eh, aja lah. Enggak. Nyah nenek ngawur yang san kafe di jajal sir sir ala rasa rasa isin di dengan tega muni nah, ramuni awamu engko tak kena ya nih iya iya Mas Yudo Mas Kecil siap siap siap nggih menika orang rantang turu <laughs> sesuk hiburan eh. Mas Yudo Mas Percil kok lampani lampanipun Banjaran siap dua lakon dua malam dijadikan, satu. malam lah lah wis nggih Pramilo canggih bujeng pedal rebat cekap dilanjutkan nanti goro-goro masih siap, banyak siap. artis yang belum tampil. Gih, gih. Terima kasih. Ya. siap siap siap. Ya. Malik Serindro, Mas Pecil Leren, mengko PY Mania bisa bergabung lagi dalam goro-goro. Nah. Pusing oh, trupa kumelon